Awit, Kabanata, Isandaan at Tatlumput Isa. Yahweh, aking Diyos, ang pagmamataas, tinalikuran ko't iniwan ng ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay kaya mula ngayon at magpakailanman, si Yahweh lang Israel ang dapat santigan.